Eta interesatuko gira atxalde honetan zetari eta frantxez Prentsari. Frantxez prentxak espikatzen duelarik zergatik baloniak edo waloniak zeta akordioa ez duen onartzen. Hau da angelu interesgarri bat lantzekoa rukantrebenefek egin duena partez. Zeta akordio ekonomikoa entzundukezie, aipatzen pentsatzen dut. Ez da tafta edo tetip bainan prinsipioak ala ere urbiltzen dira. Akordio transatlantiko bat da. Eta berdin, atxikidu zuena da, espaziste bereziki interesatu gaiari, baloniaren gatik akordioa ez dutela izenpetua alizan. Baloniar kakingarien gatik ere, ahango nuke. Europak izen, izenpetu nahi zuen akordio ekonomiko hori, Kanadarekin ez dute egiten alko hauek, erabaki dutela, ez dutela, erabaki zutelako, ez dutela lortuko, lortuko dut. Dudan eman ote da, akordio hortan sartzen dena. Hmm, oso guti. Franz de kate publikoan behintzat, adibidea hori da, hemen erakusten duena. David Pujadasen berri sailean. Gaur baloniaren eskuda zonbaitoren falta dira ideaz alda dezaten. Estiran ere hitzak. Reportaia egin duituenarenak dira hemen impartzialtasun osoz. Eh? Baloniako gobernu burua mintzara ziduala ere, Franz Duk, Amar segunduz. Ez dugu deus erabakiko presiopean eta ultimatumekin. Oh, Baloniar kakingarri horiek kasko gogorrak alere. Eh? Gainera zeta akordio hori esker, frantses, gaznak, saltzen alko ziren, eksportatzen Premier point positif, avec ce traité, on pourrait exporter plus vers le Canada, et notamment euh, nos fromages, roquefort, reblochon, brie, mozzarella, tout ça. Ah, aussi oso irratiri berdin, ah, sesantza, eksportatzen aleta, gaznaz gain Europako enpresek han eraikitzen ahalko dute ere, bertako merkatuan, azkenean txartzen ahalko dira, hemengo enpresak ere konkurentziaren jokoan, eh, sartuz liberalismoa badakizie. Sosa, Europaren zat, beraz, positiboa. Atlantikoaren beste aldean, salduz gaznak eta eraikuntza. Eta Eta azpimarratzen du, aurkezleak, edo kronikalari bereziak, eh, pujadazek ekarrarazten du norbait berezitua esplikatzeko zer den akordio hori. Lasai, Europak segurtatu du, Kanadak debekua ukango zuela bere aragia hemen saltzeko bereragia hormonez betetako aragia. Europak ezpaitu baimentzen hori, momentuz. Aldiz, antibiotikarik gabekoa, beda hormonari gabekoa, Europan saltzen ahalko lukete. Hemen konkurentzia indartuz, beraz, mebo, eh? Hola da, detaile bat. Eta beste puntu negatiboetan, detaile bat, hemen ere, multinazionalek podere gehiago hartzen ahalko lukete hauzitan, eman estatuak adibidez, espadira ados be lege batekin espikatzen duen bezala gure kronikalari magikoak. Il donnerait le droit aux multinationales de porter plainte contre les États. Des juges privés trancheraient, avec selon les opposants le risque d'avoir des multinationales plus puissantes que les États. Alors, euh, horren kontra direnen arabera impartzialtasun. Ze berak haiten duen bezala detaile bat. Ulertu duzue, ni ere ez naiz biziki impartziala, baina bon. Ez dut frantziako telebista publiko batean lan egiten, frantses gobernoa kontrolatzen duena. Milioika pertsonak ikusten dutena? Mhm, bedo bai, ez dakit. Ze kasko gurgurak ala ere baloniak horiek, bon, baloniako eh, edo Baloniako presidenteak edo buruak desberdinki ikusten du, ala ere ez da bai hau, ez da kakingarri izaiteko, eh, orko presidenteak eh, zientzia politikoetan bere lekua indartsua du, biziki ezaguna da, eta menperatzen du minimo bat eh, gai hori, eta berak, berak erraiten duen bezala, beste ez da bai bat, baita hemen gibelean. Zodon nu parlon izi, C'est de toute la philosophie des échanges commerciaux telles qu'elles vont, telles qu'ils vont se construire pour les 10, 15, 20 ou peut-être 30 prochaines années. Bai, mira bon, gaznak ala ere, eh? pentsa horri. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. eta orain hitz eta putze mankizunean itzordua hartua duzue orain pentsatzen dut gure lagunen kantuak xorkuntzak, astero ostiraletan goizberrin entzuten alduzie lehen aldikotz eta ondotik hitz eta putzen aste hartetan eta emzista lintzaid dugu gaur gurekilan eta aekatik nator aekarat noa kantuarekin. Egunon, Euskal Ijatietako erantzungailua da, utzi zure mezua, mila esker. Yo, entzule eta gantzule hemen MC Stalin Aekara noa ekatik nato gauan Euskara mara mara Sukatu kanoka itzei da zuzu bereraz batuaz Alkortako lagune kazala bortziriko eskuagaz Euskaldun dunduin pasara Aekatik nato gaekara noa Proto euskaldikuna eunetik majera Urtuko pura Tsunamiaren jaren makali jami atxun bezpresu Milatze barneratze eta gero zer panikasi ginin Oartze sendatze berreskuratze tubaren barnetik Ogoita marretik gora goaz ezker eskutzen dituaren Marrazuen erra Aikara noa, elkatik nator komplexua Sekrizki, beldurak, kasazkik, haikik Dalgia dipolan ploa, la plazara Aikatik nator, aekara noa Uska dela gure territorio libre bakarra Jones Mobanego Utikan Goloa eta Cristiano Ele bakarra Jo nahi digute Iprentzu kuadarra Aske Ago Otegi Nateke Izkuntzak Deuskeriak Esklabuen Iztegia Ezagutu ezkero Otxo Stalin Barnean Dena Milenek dugu Izkuntzakin Arreman Mizkin Eta Korpiltzua Globalizatzuak Baitu Sekulan kongezorak gelditzen Pusa, pusa gaztiak kultur baten osasuna behar Kakaren arbera epaizen aldela Ni pentsakorra ekara noa Ekatinator, nor nori no Baldintzan badak ezkigu Banago, balego, hor dago Euskaraz ez jostatzeko Ez dago aitzakito takin hor daki Ikusi eta hikasi, nik segi Ni eta zuneri Pepepso ez kakauete Iretsi nahi gain izazki Aekatik nato ekara noa Oan mile hoge edo buzti Bizko trak ezo gotz mingo Misto edo gozo Kokina bosta sola linguista pura Nahiago kuni linguista matura Txusen alakako lezke ezka utxak akatzak Bota petxo bainan mintzala zai Udazken adelako uskali jatietan Hau da bai mi Ale lagun parla lingua Adiós a todo jo! la Aekatin nator, aekarat noa, entzuten genuen hemen, emzistalin zaid, eta bai, udazkena da Euskal Irratietan, mile esker zuri, ondoko hilabetean eh, beste, kantu baten zat, eh, itzordoa maiten dautzuegu, beraz entzuleak erran bezala Euskal Irratien Sortu kantuak dira, astero hemen entzule eta laguntzaileak eginak eskerrak zueri ostiralean beste bat, goiz behin, eta ondoko aste beraz, itzeta putzen ongi ulertu duzien bezala. 이제 Aste azken eta ostegunetan itzetaputzen entzulearen iritzia eta hemen eh, orain leku berri bat aste hartetan ikaslearen iritzia hola deituko dugu, laster eh, zonbait minuturen buruan entzuten alko duzue, usue eta laidarena, ordo hor Bernat Etxepare Liseoko ikasleak eh, dira terminal, terminalean direnak eta ESE e egiten dutenak ESE e, ekonomia eta uh, soziologian beraz ikasketak egiten dituzten, eh, kolako proiektu bat badute, eta beraz, eh, haien be, iritzia plazaratuko dute, Euskal Irratietan ere, goizetan goizberin eta txaldez, hitz eta putzen, zonbait minuturen buruan entzuten alko duzi. Benen lehenik bizpairu elementu, aipatzekoak Islandiako lan uste berez, berezia izan zen atzo, ez dakit ikusi edo entzun duzuen hori. Milaka emazte Islandian erreikiavik eh, plazan ziren eh, hauek, eh, bederen bideuntan ikusten direnak, baina Islandiako emazteek atzo atxaldeko biak eta hogeita sortzitan. Xuxen, utzi zuten lana soldata berdintasuna galdetzeko. Islandiako Milaka emazte atera ziren beraz lanetik astelenean sindikatuek eta mugimendu feminista kantolatutako protesta untan. Lantxarietan bataz beste emazteek gizonek baino gutiago ukaiten dutela salatu nahi dute eta ezberdintasunari bukatzeko edo ezberdintasun hori bukatzeko galde egiten dute. Bon. iskaera eh, eskaera logikoa emaiten du, eh? niretzat behintzat, ez dakitze, eh, oi hartzun ekartzen duen zuen belahietarat, zuen inguruetan ere ala den, bon, hemen behintzat, uh, eh, xantza dugu ez dugu janen behinan ez da hola, e, bainan balio du ala ere gogoetatzea hortaz, eta Islandian beraz olako mugimendu eh, orokor bat ugarte guzia hartuz eh, gertatu da atzo, eta zergatik atxaldeko biak eta hogeita emezortzitan ez dute orena hola hautatu eta hori ere interesgarria da, datuentzat gizonek irabazten duten soldatarekin konparatuz, eh, beraz, horretaraziz gizunek gehiago irabazten dutela, lanaldian emazteek ordu horretatik aintzina dirurik unkitu gabe lan egiten dutela egunero salatu nahi dute, ulertu duzie, eh, mandezagun uh, eh, mila euro irabazten badu mila euro gizonak bere eguneko lanarentzat emazte batek ber lanarentzat sortzi sortzireun irabazten baitu ebe lehenago gelditu behar du lana logikoki. Oden hori da saratu nahi zutena eta gaur egungo erritmoan azken amarkadetan desberdintasun hori murrizteko tendentziak hola segitzen badu genero desberdintasuna ezabatzeko beste berro geitama bi urte beharko direla salatu du. Pentsa, bakarrik lantxariaren zat hemen. Zerbista putz, utz, hutz, hitz, Itz eta putz. Bitz, orain Durangoko azokaz, Durangoko azoka, beraz, eh, Euskal uh, Ekoizpenaren islada izan nahi duen azoka, uh, abenduaren, te datak ez ditut gogoan, baina abenduko lehen asteburuan uh, izaiten da hori, ostiraletik aste arterat uh, izango da aurten, eta uh, be Durangoko azokako orten, horretarako artistei deialdia edekia izan zaie, kontzortuak eskaintzeko, diskoak aurkezteko, antzerkiak eta biztan dena argitale maina ere egeser batzeko. Eta zergatik ez itzaldi batean parte hartu. Hori ere, zaget, desafio intezgarria izaiten alda, ludikoa errango dugu, ez ditut inoiz ikusi an, eh, nola eginak eh, ziren, baina gogoa edo interesa piztu zaut behintzat ikusterakoan hemen Durangoko azokako kabiako gunean tabu itzaldietan parte hartzeko deialdia ere bada tabu itzaldiak uh, eh, abenduaren seian izango dira, hauden Eh, ideia da, amak minutuko aurkezpenak eh, dira eta tabu itzaldietan haintzineko urteetan bezala, oiek bezala, giro honean, teknologiarekin ahemana duten proiektu idea, esperimentuak, elkartzea da, elburu, eta hor, tabu itzarekin, mugabakarra beraz, euskara itza ez erraitea izango da helburua aurten. Beraz, presbari itzaldi bat emaiteko uh, gai horrei oiei lotua eta sustut Euskara hitza baliatu gabe parte hartzen alduzie Durangoko azokaren webgunean izena emaiteko gunea atxemango duzue. Eta itzaman bezala, orain itzetaput zemankizunean eh, ikasleen iritzia, Bernat Etxepare Lizeoko terminalekoen eh, iritzia, usue eta laida zueia. Aizegoa, aizegoa gauepela epela ilargiaren argi. Jaikitzen naiz goizeko zazpiak dira. Kafearen kiretsa hoan goxaltzen dut. Aize goren ufak harima pentsamendu ameslari luze eta sakon batera eramaten dit. Gorkutza aldiz, finko, kafe edanez. Buruko ideiek gurutzada indartxu batean sartz, libri sentiarazten naute. Aize goarekin, itxasoko kojonte bortitza bezala, banoa, ametsa zamets, egalitatea ukatu nahian, aizea bezala, eskuen artetik, jes egiten dut. Aizearen ziztua ujunetik dator eta ujunerantz edaldia, pentsamendua eta kafea. Hau baina asketa polita amesteko gustora. Egotik datorren aize hori ez dut utzi nahi. Ni ez nahi zen pertsona bat bilakarazten hau. Egoak hastinduz, lau aizetara iesian. Zuti gaitezen ameslariak, burua liluraz beteriko denborak, ez dira biziko une galduak. Aize egoa, askatasuna, kafea, behiz egealitatera eldu naiz. Katilua utxada boladak ez du gehiago ufatzen. Azken finean, nire ametsak edukia jen, liseoko ikasle bat besterik ez naiz, mundu honetako txontxongilo bat. Zapetak ezagi eta korrikanoa autobusera, eskarako kurtsua dut gaur. Ufegia, egia, kronika idazten hasi behar Josue eta Laida entzuten genituen Bernate Txepare Liseoko ikasleak terminalean direnako ekonomia eta sozial arloan ebe mil eskerzieri ramezala astertero hemen itz eta putz eta goizberri eman kizunetan hauen itzak sorkuntzak kronikak iditziak entzuten alko dituzu e, itz eta putzen bostak eta eta iru Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz <laughs> eta putz. Eta banda basotiri hitza orain sarean eh, uh, bideo bat emaiten eh, baitute, bideo bat deialdi baten egiteko. Dal 2 maggio 2014 ci impegniamo a sostegno della lotta del Donbass antifascista. Condividiamo questa battaglia con molti altri compagni che in momenti così gravi non ci lasciano mai soli. Orduan, italiak ez da, xantza duzie, badakit. Bon, ez ez da igia, baina itzulpena atseman dut euskaraz. Orduan, hemen bideo laburuntan, bi minutu irauten duenan gutxi gora bera, spikatzen dute, uh, hau, bi milat amalaueko maiatzaren bian, Donbaz antifasistaren borrokaren alde ekingo ginuela itzeman ginuen. Momenturik larrienetan ere gure ondoan egon diren lagun askorekin batera, gira guda hortan, ala errespikatzen duten. Ukrainiako txontxongilo gobernuak ez du errespetatu Minsken sinatutako menia. Oraindik ere zibilak bombardatzen dituzte biktimen kopurua handituz. Setasunak are, maiten dozkitzet, segitzen maduzi gaia, nobor, noborosiako agintariak eta gudariak ekintza terroristetan ere izan dira. Erritar sumeek bizi behar dute bombardaketen eta porotxenkoren gobernuaren indar nazifasisten ekupazioaren belduraz. Donbazetik eskari hau heldu zaigu. Beraz, beti banda basoti mintzu da. Beste karabana antifasista berri bat antolatzea, kaltet Tuentzako laguntza bidez, bidelzko, bidaltzeko barkatu europatik edota beste lujaldeetatik. Orduan, hemen espikatzen duten bezala, konboi bat, beraz, karabana bat, eh, abiatuko da, arat buruz, buruz eta helburua da, maiatzaren lehenean, arat eltzeko, eh, langileen egunean, egun berezi bat, beraz, antolatuko dute, Republika Bietako biztandei emango dituzte, bildoituzten lagu laguntzak, baita kontzertuak ere eskainiz. Orduan, deialdia, banda basotirena hemen duzie, eh, osasun materialak eta aurrentzako ere eskola gaiak biltzea dute eh, karabana internazional unen antifascista. unen eh, bidez, beraz, deialdia luzatia. Bo logikoki, eh, banda basoti, dugu, zuzenean El Pueblo Unido Zuzenean El Pueblo Unido kantuarekin. Oslo 10 jamezala jende jaldi hemen aipatzen ginuen Donbazerat joiteko karabanaren zat. Eta laste erritz eta emankizunean gurekin izango dugu bagoaz kolektiboko Emili Marten eh, ostiralean egin zuten eh, gugira giltza gaualdia lema honekin kanpaina berria abiatzen baitu kolektiboak eta be, horren berri hartuko dugu lan ardatzak ortengoak eh, zoindiren diren aipatu baitituzte horiek laster gure gomitarekin. Bostak eterdi mementuz berriak Euskal Iratietan zurekin Bernadet gaina. Atxaldeon, urodi batzuetan miagitzen bilangilek bizia galdu zuten eta beren nagusiak kondenatuak izan dira, baionako zitegiak egun emandu bere erabakia, istripua duela zorzi urte gertatu zen, tolosako enpresa baten zatari ziren lanean bigizunak, lurpean odien konpontzen eta uar bortitz batek bat batean urak goratu zituen eta bigizunak ito ziren, enpresa kondenatua izan da, dala atonoita bi mila bosteun euroren pagatzerat parte zibilek. Espeiniako polizaren eskuzen gizon bat hilda txalde juntan iruñeko komitzaldegian polizak berak du jakina jakinazi, gizona preso ere man nahi zutela bila joan direlarik oartu dira etzuela gehiago hatxartzen segertatu zakon bereala inkesta abiatu dute. Atzo hasi dira autobusak kaletik abiatzen antziren zorzi mila migranteak Frantzia osoan banatzeko, berriuntala atonoi zentruetarat joanen dira horik asteguzian zehar, ipar eskualegian ez da holakorik izanen mementoko, biak noan aldiz eun bat errefusiatu errezebituko dituzte, uh, errefusiatuekin elkartasuna kolektiboak eta zimadek eh, elkartasun gaualdi bat bat antolatuko dute ustaritzen hazaruaren hemezorzian zubiak eraiki ez hajetsiak. EH koalizioak hautagaiak aurkeztuko ditu heldu denekaineko deputatu bozetan, hiru lujaldeetan edo boska ere moetan, joan den larun bateko biltzak nagusian bere hildo eta orientabideak gogoetatu dituzte, ezkerreko proposamen eta alternatiba indartsu bat nahi du izan EH baiek. Utsumandoka. kan Charles Bidegen Ursua enunguian solas egiten aiko zaiku. ursua Nafarroan eman du, herri baten izena, oai jotarekin hauskatzen dute, urjue, ursua batik etorzen da, zen badaleien bat, ama Virginia alertu zela. Ta. Zertako independentista Hernanin eta ez baiunan peio etxuberian txarten eh, aipaldiaren azken ahamena eginen dugula egun, Frantziak zentralismo bat eh, bermatua ahal izan diala Espainiak aldiz ezin. Frantzian ikusi dugu, errepublikak eskaini dituelaz hezkuntza nazionala, hizkuntza bakartua eta mito batzu eta etxai eman komun bat. Espainiak estatuak ez du sekulan hori jakin izan, gara jartan ainaula zen ez baitu lortu indarrian ezartzen. Eina haute txamendien kantakintza dela eta hautsua kantoiai patuko gitzaitzu. Hautsua bazitean hau ditu, hantxe zazpi izahari eta hortan ebatuk ba, abertzaleko txea. E, inozentzia eta zazpi izah kliskaka zeru ari. Utsumandoka haste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Utsumandoko! Oh. frantses irautza garaiko hizkuntza politika eta euskara izeneko ikerketa lana eramandu egoitzu gotiko etxeak. Bere memorioa aipagai asteazken untako begin. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan intxauzetako debaten segida izanen da aldiuntako gaia, nolako lana izanen dugu bihar, nolako estatutua, nolako geriza. Lana nola aldatu den baita ere nola aldatuko den ikusita, lana denentzat izaiten alkodea, errebenio unibertsala, plantan ezartzen aldea. Hortaz mintzatzeko entzunen ditugu Angel Toña, lana eta sozial saileko burua eskual gobernuan, Alexandre Logoa Faj egiturako presidenta, Caroline Philips garapen kontseiluko lendakaria, Alexandre Jardin idazlea eta Bleu Blanc Zebr elkarteko presidenta zer lan, zer aktibitate ukanen dute gure aurrek, intxauzetako debaten segida, astezken agatz untan, behatze untan, euskal irratietan, errepika, biara munian, oren batean, irureiko irratian. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, putz, itzeta itzeta putz, putz, Eta Prentxan eh, aipagaietan eh, berria puntu eusekin abiatzeko, oroimen historikoa hemen, eta iruñan bereziki, iruñan irureunta sei lagun hil, eta mila eunta lau eh, presondegiratu zituzten frankistek, ikerketa ofizial baten arabera. Uste ginuena baino errepresio handiagoa eta zabalagoa izan zen, errepresio frankistaren memoria historikoari buruzko, informazio bulegoak ondorioztatu duenez, uh, egin dute prentsa horreko bat egun, argazkitan agertzen delarik, Joseba Asiron, Auzapeza eta beraz Emilio Maruelo bulegoko zuzendari eta historia garaikidean den doktoreak, uh, eh, xe eta sumatzu berrian, bentsatzun gehiago ere, biak izango direla. Berrietan aipatzen zuen orain txetan eh, Atxilotua Atxilo tua zen gizon bat hilda Espainiako poliziaren iruneko komisarian. Um, atxaldeko biak aldera hilda uh, poliziak berak jakinarazi duenez. Hau da poliziak uh, edatzen duen informazioa. Siegara tera maiteko zain zelarik eta hilda gizona ez dakite zer gatik uh, kalabozora eramatekoak zirela, konturatu dira gizonak etzuela gehiago arnasik hartzen. Ura suspertzen saiatu dira poliziak eta larrialdi zerbitzuak ere joan dira, baina hil eginda poliziaren arabera bere ala eman diete gertatutakoaren berri epaitegiei berrian, beraz, aipatzen dute hemen. Eta Espainiako gobernabidea, atzo aipatzen ginoen justuki gure gomitarekin, Bia arxeietan hasiko da Mariano Rasoiren inbestidura saioa ostegunean izanen da lehen bozketa eta lanun batean litzateke bigarrena uh, eh, maksimalismoen ordez elkarrizketan eta elkar ulertzean oinarritutako aroa zabaltzea espero du PP alderdiko presidenteak eskuinak beraz eh, ederki ditu ateratzen hitzak eta psuek Espainiako erregeari jandio abstenitu egingo dela bilaren bosketan. Aipatzen ginuen bezala, hemen hori loturik hainbat artikulu EH Bilduren hitzak adibidez, albiste txarra da, rasoi presidente izaitea, eta eh, beste iritzi artikulu batzu ere atxamaiten alko dituzue hemen berrianan. Argian bestalde Guardia Zibila titulupean altsasuko gertakariak terrorismoa izan daitezke Espainiako hauzitegi nazionaleko fiskaltzaren uste. Hau da titulua, Guardia Zibilak eta foru zaingoak hauen txostenetan alakorik ez dela erran ez badute erran ere, hauzietegi nazionaleko fiskaltzaren ustez terrorismotzat jo liteizke urriaren sortziko altxasuko gertakaria, hortaz balitaike epaiketa madrilen egita eta ez irunian ondorio horrek dituen ondorioekin ere. altxasuko liskarra etzela terrorismoa izan esan dute polizia txostenek, eh, beraz hori buruzko artikulu bat, polizia muntaia salatzeko kaleak hartu ditu altxasuk, badira inbat artikulu, beraz eh, azken berri honi lotuak. Adierazpen askatasuna ere eh, argiako tituluetan, adierazpen askatasunaren mugak izpide izango dituzte gaur argiak, diagonalek eta eleakek, komunistik komunikazioa jardunaldietan parte hartuko baitu argiak, eta parte hartzen baitu atxaldeko bostetan abiatu da, gazetaritza ez da delitua lemapean egipuzkoako kampusean, eh, horren uh, berri gehiago beraz, ondo korenetan edo bihar ere. Elikadura eta buru jabetza ere, um, elikadura molde hegemonikorako alternatiba bila Jakoba errekondoren eskutik argiako kolaboratzaileak elikadura du, buru jabetzat buru arituko da barkatu Bilbon, Xari, Zerian eta nola erosi titulupean. Kazeta puntu eusen bestalde titulu nagusietan bi nafarroak uh, elkartu eta etor, etorkizunari begirat jarri dira baigorin urriaren hogeita bost untan, baigorin antolatu zuten bi nafarroen ama bigarren mintegiak Euskal Diasporaren gaia johatu zuten parte hartzailen artean Usue Barkos, Nafarroako lehen dakaria presente zen azken horrek elkarlanaren garantzia azpimaratzeaz gain gaurko gaiari buruzko iritzia eskaini zuen elkargo bakarra biztanda. Gazeta puntu eusen eh, bestalde uh, titulua urdin jarbe afixabatek polemika sortu du. Urdin jarbeko erriko ostatuaren ordu tegien afixak polemika sortu du. Isabel Wenzel argazkilariaren irudia seksista litzateke sare sozialetan agertu diren oaren arabera. Gazeta nahi pagai. Media bazken eh, bestalde garapen kontseilua gogoetan ari dela bere geroaz eta bukatzeko prentxan zudu uh, eh, kale iriko jungla edo jungla, ez dakit nola erran behar den eta ez dakit ere mm, erran behar den itz oiekilan berreunta berrogeita mar migrante behintzat akitania berrian direla azpimaratzen du hemen zudu estek Itzeta Puh Laster gurekin Emili Marten erran bezala bagoaz kolektiboak eh, gu gira giltza gaualdi antolatu zuen nostiralean, horren bilana eginen dugu besteak beste eta argian ere elkarrizketa bat atxamaiten aldu zuen musikari kantari honek ilan berak erraiten duen bezala guatemalako poeta, anarkista eta japera da, artibistatzat e, Eh, nola egan, aktivista gisa kontsideratzen du bere burua artea eta aktivismoa batzen dituena erdialdeko Amerikartzat ere bere idatzi eta kantuetan eh, edota egunerokoan diktadura salatu eta emazten alde irmo egiten du kultura sailean Rebeka Leinen elkarrizketa txometan luzi argian Zintura zintzen que tiene este patriarcado. El punching bag de la violencia social. Mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Recuperar. que los ojos son fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una cifra se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica tratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Amate a ti primero. itxaropenari eusteko bidea da gerlak eta miseria gogorak bizi izan ditugu nontzat Rebeka, Rebeka Lane edo azakinola hauzkatu eh, behar liteiken. Bere hitzak dira behintzat Guatemalako poeta anarkista eta japeraren elkarrizketa irakurtzen alduzie beraz argia puntu eusen. Bostak eta berroita sei eta orain gure elkarrizketa gure gomitaren tenorea baita, horretarazten eh, dautziet eh, ondotik uh, eh, seiontan Euskal Iratietan berrisail nagusiaren tenorea izango duzela Bernadet argainekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskal Iratietan. Gugira giltza lemarekin bagoaz eh, kolektiboak kanpaina berri bat aurkeztu zuen dola zonbait haste eh, hemen aipatu bezala eta ostiralean eh, gaualdi bat antolatzen zuten urteko lan ardatzen aurkezteko eta begurekin dugu bagoaz kolektiboko Emili Marten Atxaldeon. Atxaldeon. Bai, ahatsaldean. Argazkia ere ikusial izan dugu, ostiraleko gaualdiaren ondotik, orduan sarean ikusgai eh, da, eta txak beraz, eh, be, gugira giltza lema horretaraziz ere, uh, giltza bat eskoan eh, buloiak tinkatzeko den giltza hori, edo lasatzeko hemen kasuntan, uh, argazkian pertsona desberdinak, autetxi zonbaitzu ere hor, nor ziren beraz gaualdi hortako kideak edo parte hartzaileak? Bon, konkretuke, jango nuke eh, gaualdi hortan partartu dutenak ziren gehien bat bagoazeko, eh, be, bagoazen barnean diren edakide desberdinak, eta eh, gure ondoan ibiltzen diren edakide edota autetxiez, gure egunkotasunan edo gure ekimen guzietan agertzen diren edakide urbil guzi, guzi oiak ziren presente beraz ostirel gaueko gaualdian. Mm. Eguneroko tasunen erraiten duzularik, uh, justuki zakit, Silvian Alori pentsatzen dut hor uh, ikusten baitu targazian, diputatua diputatu sozialista baita eguneroko tasunen ze lekudu uh, eh, bagoaz kolektiboan eta be, prozesuan? Uh, be, bon, Silvian Alo uh, graza autetxia dena, beste autetxe batzuk bezala, be, urbiletik segitzen dute uh, ez preso eta gaia, eta bake prozesuaren gaia, Donc, edo zein momentutan, ekimenak antolatzen ditugunean edo interpelazio desberdinak, pertsona horiek ez beti baikorki erantzuten digute uh, laguntza bat eh, eskaintzeko. Adibidez, ikusti izan dugu, eh, ba, hori uh, zait burura, baina Lorentza uh, gimomnen kasuan, ebe ez, zidian alo, joan zen adibidez, ez Lorentza bisitatzera presondegian. Dira, diputatuek egiten alituzten ekimen batzu ere bai, eta berak adibidez, be, batzutan egiten ditu ere bai. Mm -hmm. Beraz, ongit, positiboa da. Um, ehm, bestalde hor, beraz, urteko lanardatzak eh, aurkeztu dituzue, ordean zein dira bagoaz eh, kolektiboaren eh, helburuak eta pausuak urtengo? Bai, bon, joita erazteko, donk, bagoaz, beraz, kolektibo bat da, plataforma bat, hogeita sei eragilez osatutakoa. Uh, gure helburua da preso guzien libratzea eta ieslarien itzulera euskal egira, eh, bake prozesuaren baitan, eh, pausu gisa, hori da gure helburua eta hortara ahibatzeko. Uh, ah, ez, eh, salbo uh, espenezko legeekin bukatzea, beraz aldarrikatzen dugu. Hau da, presoak horbiluak izaitia, edo diren presoak askatuak izaitia, eta uh, eh, balintzapeko askatasuna alortza ditenek, ba elortzea. Eta baita ere ez, preso ondigetako balintzen hobetzea. non gure, uh, uh, gure Eh, bide horrian, eh, gure lan horrian, eh, hori dugu lehen pausu gisa, hori lortzea, mm. eh, gure helburura gero iristeko. Uh, justuki ere, uh, be, ostiralean egin zorarik bagoazak bere gaualdia, bezperan ere, uh, bi preso mugituak izan ziren, ibon uh, goiasko etxata aletxu zobaran, presondegi zaldatu zituzten, berri ona izan zen, hori adibidez, aipatu zenuten? Be, baita ez jango nuke, zenta, uh, bon, jadanik ez, eskatu ginoen, uh, eh, eta aiek <laughs> hien bat eskatzen zuten balantzitik ateratza, urbiluak izaiteko, da balantzitik bai atera dira, baina ahla eta hildujera eramanak izan dira, beraz argiki, hor ez da urbil, zida urbiluak izan, mm. aien eskaera ez da burura ino joan, mm. eh? da zute erantzun baiko jaukan, hori argita garbi, eta... Ba, bo izan dira translado horiek, baina argiki gaur egun ikusten dugu ala ere frantzistatuak ez duela erabaki, pausurik emaitea, ez duela erabaki pausurik emaitea presuen dosiegean, eta, uh, voilà, xakabana ze horiek ere erakusten dute posizionamendu hori. Justuki, uh, be, gugira giltza lema hor baita, eta eh, be, aipatzen baita biztana bost urteko epe hori, eh, urte muga hori joen astan aipatu dugu, etaren uh, agiria, aieteko konferentzia, eta bax, uh, gugira giltza, gana nahi du, ez duela gehiago esperantzarik itxoiten al Frantzia eta Espainiako gobernuen aldetik? Ez, jango nuke gehiago, eta uste dut azken bost urteak erakutsi dute, bai, Estatu Frantzisak eta bai, Estatu Espainola ez dira mugitu, eta emaiten dugu ez dira mugitzeko tan, baina nala ere bost urtetan badugu Euskal Egean gizarte zibil bat, martxan jarri dena prozesuaren zat, eta martxan jarri dena uh, preso eta ieslarien gaiaren inguruan. Noni ustez gugira giltza hori ere bai uh, erantzuten du. Eh, gizarte bizibilak du prozesua aurrera eramanen, mm. hori argita garbi, eta nahi ginuen erabili be giltza, hori da giltza inglesa egiten den bezala Bye. Bai. frantzesez, uh, eh, tresna lan egiteko giltza bat dena, eh? uh, eh, eta gugira denak eskalegiko egitar guziak uh, bake prozesu horren uh, gakoa giltza. Mm. Gehiago zentzurtan nahi ginoen, erabili lema behi hori. Mm. Hor, mm. nagusiki eh, be, uh, gogoan ere uh, Zaroaren Azaroaren meretzian den manifestazioa baionan, eri diren uh, presoak uh, dira urgentzia berezikia ipatzen dituzuna? Ba, urgentzi bada, zentat dira be, pertsona batzu biziki eri ezin dutena gehiago segitu, ezin dute segitu preso, uh, haien eritasunak bestirelako behar bezala eh, segituak edo bestirelako behar bezala hartatuak. Uh, hori bai lehentasun bat da, urgentzia du, egia da, urgentzia du, zenta hor baitzira be bizi batzuen uh, bizi arriskoan direlako. Eh, beraz, azaroaren emiretxian antolatzen dugu manifa bat, eh? edi direnen askatasuna galetzeko eta fokoa emanez, Ibon Fernandez idaziren kasuaren inguruan, audientzia ukeren baitu eh, azaroaren ogoita lauan Parixen. Mm. Donk nahi ginuen, eh, gai hori, wala landu, xarek manifa bat antolatu dutu laste bat donostian ama bimila pertsuna bildu ziren, eh? xalatzeko, haien lema da xalatzen dut, xalatzeko egoera hori, eskatzeko pelibratuak izaitia, dira amak preso edo egun lahiki ere direnak, eta hor bada bai urgenzia bat, hmm. Eta, mm, beraz, uh, gugira giltza gaualdia egin zenuten joaren ostiralean, beste lakorik olakoak pentsatu dituzue? Ba momentuz, hau bakarrik pentsatu dugu, gero uh, gaualdi hortan bai gure lanak datzak aurkeztu ditugu, baina ere bai aurkeztu dugu uh, tresna kutsa bat. Hau da, uh, en joan den urtean, eh, joan den idailean, bimilata ko idailean, jardunaldia aldi batzu antolatu genituen, uh, eh, joan de dozen pertsona gomitatu gogoetatzeko, benola egin preso eta eslarien uh, eh, gaia lantzeko egietan edo sektoreka. Nonkortik kortik ateratako hanbait ideiekin eta, eta pistekin, sortu dugu tresna kutsa bat. Non tresna kutsa horreka, Uh, ah, donojek erabiltzen aldu eta Barnan egongo dira dokumentu Euskarri desberdinaka uh, eh, wala, espikazione fitxa tekniko batzu bo, eta baja, uh, eh, belaguntzeko diendeak presoen gaia lamza Pausu, be, ez dakigu bezen bat diren eridirenak edo ez dakigu zer den balintzabeko askatasun bat edo ez dakigu zen bat diren da informazio kutsa bat eta lan egiteko kutsa bat non gaualdian, ostiraleko gaualdian bena egin nuen eh, kutsa hori ere bai aurkeztu mm janez ja egina da eta tastebuka bukaerako esuiten alko da gure webgunean uh, kutsaren uh, eh, bezerbaden eh, eta nahiko genuke gero uh, pixkanaka pixkanaka be kutsa hori, eta ondorioz gure lanak datzak aurkeztu be alden tokietan edo sektoreka edo, edo erika. Zenta bagoaz ez da kolektibo bat denez, bat dira elagide desberdinak, beraz ez sektore desberdin batzu ere bai, unkitzen alitugu, eh, sindikalak, humanitarioak, eta bax, eta bax. Mhm. Beraz hori da ere ondoko pausua bagoa zentzat, uh, eh, kutsa hori beraz januzu, haste bukaeran ikusgai izango dela, uh, eh, bai. zianu Hori da, espero dugu. Ados, bo, ondoko astean egaren eh, dugu. Ondoko astean. Sigurri zeiteko. Ados, eh, bagoaz eh, kolektiboko Emili Marten gurekin ginuen mil esker. Bai, mil esker zuri, arantxa. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Itximandoka. Utsumandokan Charles Bidegen Ursua enunguian solas egiten aiko zaiku. Oe, Ursua Nafarroan eman du herri baten izena, oai jotarekin hauskatzen dute, Ujue, usua batik etorzen da, zen bada lehenda bat, ama Virginia alertu zela. Ta. Zertako independentista Hernanin eta ez baiunan peio etxeberrian txarten eh, aipaldiaren azken ahamena eginen dugula egun, Frantziak zentralismo bat eh, bermatua ahal izan diala, Espainiak aldiz ezin. Frantzian ikusi dugu, errepublikak eskaini dituelaz hezkuntza nazionala, hizkuntza bakartua eta mito batzu eta etxai eman komun bat. Espainiak estatuak ez du sekulan hori jakin izan, gara jartan ainagula zen, ez baitu lortu, indarrian ezartzen. Eina haute txamendien kantakintza dela eta hautsoa kantoiai patuko gitzaitzo. Hautsua bat zeiten hau ditu, antxe zazpi izahari, eta hortan ebatuk ba, abertzaleko txea. E, haurain eta zazpi izah kliskaka zeruantan ari. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itxumandoko Frantses irautza garaiko hizkuntza politika eta euskara izeneko ikerketa lana eramandu egoitzu gotiko etxeak bere memorioa aipagai asteazken ontako goizbegin. Hori beraz, eh, goiz berriko gomitaren zat eh, bihar eh, eta bestalde. Beste itzorduetan, gaur gauean ere ertziste eneatuko uskali ratietan musikazale baldin baziste adibidez. Adi, musika emankizuna kizuna, asteak gauetan bederatzietan Biziki maite isi Larun bat gauetan aneketan Zuzpialoi Eta ere... Eta sufi Ikan degauetan zazpietan. Oh, mon eh, Eta bai. Azena, zerbait zelten zelten Adi. kanpoko mintzaldien txaiuan, intxauzetako debaten txegida izanen da. Aldiuntako gaia, nolako lana izanen dugu bihar, nolako estatutua, nolako geriza lana nola aldatu den baita ere nola aldatuko den ikusita, lana denentzat izaiten alkodea, errebenio unibertsala plantan ezartzen aldea. Hortaz mintzatzeko entzunen ditugu Angel Toña, lana eta sozial saileko burua eskual gobernuan, Alexandre Leroy Faj egiturako presidenta, Caroline Philips garapen kontseiluko lendakaria, Alexandre Jardin idazlea eta Bleu Blanc Zebr elkarteko presidenta zer lan, zer aktibitate ukanen dute gure aurrek, intxauzetako debaten segida, hastezken agatz untan, behatzi untan, euskal irratietan, errepika, biara oren batean, irureiko irratian. Eta hitz eta putze mankizuna hortan bukatzen da gaur entzuleak biak hitz ordua maiten notzuet bostak eta seiak artean hori ez taldatzen eta beste zerbait aldatzen ez dena ere euskaliratiak puntu eus webgunean hitz eta putze mankizun guziak atsemaiten alko dituzi, beraz zuen kronikalari gustukoenak, gomitak eta beste zozokeriak ere atse alko dituzi gure webgunean, seiak euskaliratietan.